Մշակույթի երիտասարդության հարցերի ու զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արտակ Գրիգորյանի խոսքով տուրիստական սեզոնին Արցախ այցելուների թիվը երազանցի սպասելիքները։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Ժամը 15:35-ին կլսեք մշակութային լուրեր։ Անահիտ Միրզոյանի զրույցը հոգեբան հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Թեման կնոջ եւ տղամարդու միջազգային հարաբերությունները։ Մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Հունվարից մայիս ամիսներին Արցախում գրանցվել է զբոսաշրջիկների այցելությունների 102% աճ համեմատած անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ։ Մշակույթի, երիտասարդության հարցերի ու զբոսաշրջության վարչության պետ Արտակ Գրիգորյանի խոսքով տուրիստական սեզոնին Արցախ այցելուների թիվը իրենց սպասվածին մի քանի անգամ կգերազանցի։ Վիճակագրությունը հիմնականում համեմատություն անում է նախորդ տարվա ցուցանիշների հետ, բացառությունը 17 թվականն է, որտեղ 16 թվականին գիտեք ապրիլյան դեպքերի պատճառով ունենք անկում եւ մի վիճակագրության առումով ճիշտ էր, բայց բարոյական առումով այնքան էլ ճիշտ չէր մեծ տոկոսային աճ ասել, որը իրականության մեջ ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալու աճեր, քան բնական աճ։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, որ 102%-ը առաջին 5 ամիսների համար հենց բնական աճը, որտեղ 2017 թվականին եւս աճ էին կապահում թե 15-ի թե 16-ի համար։ Նախ եւ առաջ իհարկե դա Արցախի հանդեպ հետաքրքրվածության աճն է, ավելի կոնկրետ զբոսաշրջային ռեսուրսների պոտենցիալի արդյունքի վերաբերյալ տարբեր թիրախային շուկայում ճիշտ ներկայացնելն է, այսինքն ընդ ընդհանուր Արցախի ճանաչելիության բարձրացումը բերում է հետաքրքրվածության աճի եւ որպես արդյունք զբոսաշրջիկների քանակի աճի։ Հիմա այս օղակներում պետության դերը իհարկե մեծ է։ Աշխատում ենք թվային մարքեթինգային տիրույթում, թե թիրախային շուկաներում հանդեսների մասնակցություն, շոհանդեսների կազմակերպում եւ այլն, բայց նաեւ ընդհանուր օբյեկտիվ հարցեր կան կապված տարածաշրջանի հանդեպ աճի վերաբերյալ, որովհետեւ կապված տարածաշրջանային հետաքրքրության աճի հետ, որովհետեւ գիտեք, որ հայ Հայաստանը, Վրաստանը իրենք բավականին մրցունակ տուրիստական արդյունք են սկսել ներկայացնել դրսում, ինչը բնական է դրականորեն է ազդում ընդհանուր տարածաշրջանի իմիջի վրա։ Այստեղ բացասական դեր ունի իհարկե Ադրբեջանը, որը հիմնականում բացասական մեսիջներ է ուղարկում հակամարտության վերսկսման պատերազմի մասին ռազմատենչ հայտարարություններով եւ այլ։ Մնացած առումով զբոսաշրջիկները իհարկե այն մարդիկ, ովքեր սիրում են մշակութային туриզմ, սիրում են ճանաչողական նպատակներով այցելություններ, արկածային մշակութային նպատակներով այս տարածաշրջանը ճիշտ թիրախեն որպես գնահատ։ Վերջին տարիներին ըստ վիճակագրական տվյալների Արցախ ավելի շատ այցելում են 5 երկրներից։ Արտակ Գրիգորյանն է ներկայացնում զբոսաշրջիկների աշխարհագրությունը։ Նախորդ տարվա տվյալներ ունենք, բայց չեմ կարծում, որ հիմնականում կփոխվի այդ աշխարհագրությունը, դա Ռուսաստանի Դաշնություն, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Լիբանան եւ Իրան։ Հիմնականում տեսնում եք, որ սա այն երկրներն են, որտեղ մեծ հայկական համայնք կա, Ցավոք սրտի մենք այդ վիճակագրությունը ունենք թե հայկական ցակում ունի, թե այլ ցակում։ Ունենք նաև զբոսաշրջիկներ Վրաստանից, եվրոպական այլ երկրներից, հիմնականում այն թիրախները, որ մենք ընտրել ենք նախորդ տարիներին։ Ցավոք սրտի դեռ այս չենք նկատում ասիական երկրներ, այսինքն Չինաստան, որը այսօրվա դրությամբ համարվում է այսպես կոչված զբոսաշրջիկ արտահանող երկիր, եւ իրենց մոտ կարծեմ նույնիսկ բացասական սալդոկա ավելի շատ չինացի զբոսաշրջիկներ են ճանապարհորդում, քան օտարերկրացիներ Չինաստանն են ժամանում։ Սա այն երկրներն են, որտեղ մենք աշխատանքներ ունենք անելու եւ մարքեթինգային պլանում համապատասխան նկատառումներ ենք մտցրել, ուսումնասիրելու շուկան հասկանալու, ինչ կարելի անել, փորձել ենք համապատասխանացնել վեբկայքը արաբական երկրների, Չինաստանի այն աճող շուկաները, որոնք ընդհանուր հետաքրքրվածություն են տարածաշրջանի վերաբերյալ, բայց դեպի Արցախ դեռ այցելություններ քիչ են շատ։ Ինչ վերաբերում է նախագծերին, ապա մինչ աշուն ակնկալվում է 3 մեծ միջոցառումներ, որի մեկնարկը կտրվի Տիգրանակերտում Վարդավառի տոնով։ Նախաձեռնելու ենք արդեն ավանդական դարձած գինու փառատոնը, պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն և զբոսաշրջության զարգացման գործակալության հետ մեկտեղ կազմակերպելու ենք Վարդավառ Տիգրանակերտում։ Մեծ նախագծերից կունենանք ջդրդուզում երաժշտական փառատոն, որը մշակույթի նախարարության տիրույթում է գտնվելու, բայց ամեն դեպքում համակարգողները նաև զբոսաշրջության վարչության համապատասխան մասնագետներ են ներգրավվելու Հայաստանի շոու բիզնեսի շատ հայտնի ներկայացուցիչ ուսուցիչներ, համապատասխան հաղորդագրություն էլի կտրվի։ Առաջիկայում այդ երեք միջոցառումներն են, բացի այդ մենք աշխատում ենք այս միջոցառումները այսպես կոչված տուրիստականացնելու, այսինքն զբոսաշրջային product ձևավորելու ցանկացած միջոցառման շուրջ։ Գինու փառատոնը ինքը արդեն որևէ տարին է հանդիսանում է որպես զբոսաշրջային product իրադարձային, որովհետև այդ օրերի համար հիմնականում տուրիստները այցելում են հենց գինու փառատոնի համար, համադրելով տարբեր էքսկուրսիաների հետ, բայց հիմնական նպատակը հենց գինու փառատոնն է։ Այդ հաջող փորձը մենք փորձելու ենք պրոյեկտավորել նաև տարբեր միջոցառումների վրա։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Երբ որ բացվի մեկրել փախտածը մեր չգնա երկիր մեր ալենյու երբ հայլեյու կաղցրի կորեր երբ որ ծիծար сада к рогам. Հայնության սեր խաղաղության խաչմերուկն է տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Այժմ լսեցեք մշակութային լուրեր։ 15-րդ ոսկե ծիրան կինոփառատոնի եւ Հայաստանում Ֆրանսիայի Հանրապետության հետ համատեղ հուլիսի 10-ին տրվեց ֆրանկոֆոն երկրների կինոն ծրագրի մեկնարկը եւ այդ շրջանակում ցուցադրվեց ֆրանսիացի դերասան, սցենարիստ եւ կինոռեժիսոր Վալերի Մասադյանի Միլա ֆիլմը։ Փառատոնի տնօրեն Սուսանա Հարությունյանը նշեց, որ ծրագրում ներառված է 15, այդ թվում կանադական, լիբանանյան, բելգիական եւ այլ ֆրանկոֆոն երկրների արտադրության ֆիլմեր։ Փառատոնը բացվել է Ռոբեր Գետիկյանի առանձնատունը ֆրանսիական ֆիլմով։ Վալերի Մասադյանի խոսքով նա ուրախ է Հայաստանում գտնվել փառատոնի շրջանակում, ինչում իրեն աջակցել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը։ Այսօր ինձ ավելի շատ հայ եմ զգում, քան ֆրանսիացի։ 45 տարեկան եմ ապրում եմ Եվրոպայում, որտեղ մի փոքր լարվածություն կար։ Այնինչ տեսանք, որ կատարվեց Հայաստանում այս օրերին, բոլորս ուրախadir հետևում ենք, նույնիսկ ոչ հայերը։ Դա բոլորի շատ մեծ հույս տվեց, ասաց Մասադյանը։ Նույն օրը նախագահ Արմեն Սարգսյանը պաշտոնական ընթրիք հանդիպում է ունեցել կինոփառատոնի պատվավոր հյուրերի եւ տարբեր երկրներից փառատոնի մասնակցող հայտնի կինոգործիչների հետ։ Հայաստանի պատմության թանգարանում 5-օրյա ժամկետում կհատկվածի ցուցասրահ նվիրված Թավշյա հեղափոխությանը։ Այս մասին Facebook-ի ռեջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը։ Երկուշաբթի օրը աշխատանքային խումբը կապ կհաստատի թանգարանի տնօրեն Պարոն Գրիգորյանի հետ եւ հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կսկսի ցուցասրահ համապատասխան նմուշներով համալրելն ու կահավորելը։ Ցուցասրահի պաշտոնական բացման մասին կտրամադրենք լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Գրել է նախարարը։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը դիմում է ստացել հայտնի հայ նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի նկարների կեղծման մասին։ Ինչպես Newsket.am-ի թղթակցիը զրույցում ասաց Հայաստանի մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը, այս տարվա հունիսին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը դիմում էր ստացել Մարտիրոս Սարյանի թորնուհու Ռուզան Սարյանի կողմից, ըստ որի մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոն ՊՕԱԿ-ի կողմից տրված նկարչի կտավների փորձակնության դրական եզրակացությունն իրականությանը չի համապատասխանում։ Բացի այդ դիմումում նշվում էր նաև Ռուզան Սարյանի ստորագրության կեղծման փաստի մասին։ Ըստ Մակունցի, ինչ որ գործարքի կապակցությամբ Սարյանի նկարների փորձակնության համար ՊՕԱԿ-ին դիմել էր Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախկին նախարար Արմեն Ամիրյանը։ Նա նույն խնդրանքով դիմել էր նաև Ռուզան Սարյանին, ով զբաղեցնում է Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանի տնօրենի պաշտոնը։ Հունաստանում հնագետները հայտնաբերել են Հոմերոսի ոդիսականի ներկա պահին հայտնաբերված հայտնի հատվածներից ամենահին մասը։ Հույն եւ գերմանացի գիտնականների խումբը Օլիմպիայում պեղումներ իրականացնելիս կավե ցուցանակ է հայտնաբերել, որի վրա փորագրված է եղել պոեմի 14-րդ երգի 13 տողանոց հատվածը։ Հնագետները ենթադրում են, որ գտածոն կարող էր պատրաստված լինել մինչև մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ դարը։ Թեև ցուցանակի տարիքը դեռևս պետք է ողջվի հունական նախարարությունից նշել են, որ հայտնագործությունն ամեն դեպքում դեպքում կարևորագույն հնագիտական, գրական եւ պատմական ցուցանմուշ է։ Thank you Հոլիվուդյան դերասան եւ ռեժիսոր Ջորջ Քլունին վթարի է ենթարկվել իտալական Սարդինիա կղզում։ Նշվում է, որ 57-ամյա դերասանը Սարդինիայում զբաղված է հերոստասերիալի նկարահանումներով, որը հիմնված է ամերիկացի գրող Ջոզեֆ Հելլերի համանուն վեպի վրա։ Արավոտյան Քլունին սկուտերով ուղևորվել է նկարահանումների վայր։ Ճանապարհին նա բախվել է ավտոմեքենայի։ Միջադեպից հետո Քլունին տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Համակարգչային տոմոգրաֆիայի արդյունքում դերասանի մոտ ոտքի, ձեռքի վնասվածքներ են հայտնաբերվել, սակայն բուժաշխատողների խոսքով խոսքով նրա վիճակը լավ է։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Love a man. սա Սերը ուժեղ, սիրտս խուժել, դիմանալ չի լինում հավատա Միտքս վազում, սիրտս խազում, չի խոսում լուրը Ես գիշեր միջև ուշ հարբում Ինձ անջում Հուշեր ննքում Չի օգնում արդեն կոնյակը Ինձ տվում է ժամանակնա Որ թողեմ ամեն ինչ քո մոտ կամ նորից Սերս կամ նորից Ինձ պատատեմանի վստեպի տուն գնամ դուրսը մաշուշա ծուխը անուշա օգնում ա որ քեզ մոռանամ համոզում ա ինձ դանդաղ սերը կործանել գիտի չիներում ավաղից տան Թողեմ ամեն ինչ քո մոտ կամ նոր Քեզ գրկում արդեն աստղերը նկարվել են երկնքում արդեն ուշա Ինչ որ բան փոխել, ինչ որ բան թողել, ինչ որ բան ուղել, որ մնա ես Չգիտեմ, ինչը տա ինձ զգում դեպի քեզ, բայց քաշում են ագլի ձևի ուզում եմ գրկես Օրերս անցնում են քո մասին հիշելով, օրերս առանց քեզ, տողերս առանց մեզ Ուր ես, որափերում քեզ մանգամ, կարողա տենամ քեզ ու շուր գամ Գնամ ինձ տանջում են ուշերը արդեն դառած գիրք Սերը սպանել ես վաղուց մնացել է գիրք Ուշերս ինձ տիպին կյանք Առանց քեզ կիսեի տայ, առանց քեզ մեջն եմ կիս լատայ, ոբշի չգիտեմ, սախը ճճել ես, ամեն ինչ ուրիշ է, էլի սիրտս տեղից ճոճել ես։ Ինձ տվում է ժամանակն է Որ թողեմ ամեն ինչ քո մոտ կամ նորից Սերս կամ նորից Ինձ տանջում Փոխվում է ժամանակն Որ թողեմ ամեն ինչ քո մոտ կամ նորից Սերս կամ նորից սիրտս Շարունակում ենք ծրագիրը։ Լսենք Անահիտ Միրզոյանի զրույցը հոգեբան հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ հոկեբանի անկյուն էջը փորձում է ունկնդիրների համար հնարավորինս հետաքրքիր ու արդիական թեմաներ քննարկել, նաև առաջնորդվել հենց էջին ուղված հարցերին պատասխանելու առաջնահերթությամբ։ Միջանձնային հարաբերությունները, ինչ բնույթի էլ դրանք լինեն, պահանջում են հասունություն, խնամք, համբերություն, իսկ որ ամենակարևորն է՝ սեր։ Օրվա թեման հենց այդ դրսևորումներից մեկի՝ կնոջ եւ տղամարդու հարաբերությունների, իսկ ավելի կոնկրետ դրանց չկայանալու հետ է կապված։ Մեր էջի մշտական աջակից հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանին խնդրեցինք որոշ նրբությունների ծանոթացնել եւ օգնել բացահայտել, թե ինչու կարող են կես ճանապարհին դադարել, թվում է թե իրար սիրող տղամարդու ու կնոջ հարաբերությունները։ Տիկին Լալայան, շնորհակալություն մեր հերթական հանդիպման համար եւ թեման, որ այսօր պետք է քննարկենք, մեր ունկնդիրների կողմից է նույնպես եւ վերաբերում է կնոջ եւ տղամարդու միջանցնային հարաբերություններին, երբ թվում է թե ամեն ինչ լավ է, տղամարդը խոստովանում է, որ կին աղջիկը իդեալական է նույնիսկ, բայց հարաբերությունները այդպես էլ ինչ-ինչ պատճառներով չեն շարունակվում, դու լավն ես, ամեն ինչ լավ է, բայց մենք չենք կարող միասին լինել նման ինչ որ իրավիճակ։ Հարցը հետևյալն է, ինչն է խանգարում տղամարդուն, ինչու է ընդհանրապես այդ իրավիճակը ստեղծվում։ Երևի թե ձեր նշած հանգամանքում կարևոր մի բաղադրիչ կա, որը դուք չնշեցիք եւ կարծում եմ դա ոչ թե դուք բաց թողեցիք, այլ որովհետեւ դա իսկապես այդ հարցադրում անողի կոնտեքստում բացակայում էր։ Դա զգացմունքն է։ Այսինքն սեր ասածը Այո, մենք ամեն լավը չենք սիրում։ Մենք լավով հիանում ենք, գեղեցիկով հիացմունք ապրում, բայց ոչ միշտ է, որ այդ լավը կամ գեղեցիկը կամ իդեալականը, եթե իհարկե կարելի է այդ բառը մեր իրականության մեջ օգտագործել, մենք սիրում ենք։ Այսինքն, եթե կասեր, իդեպ մենք սիրուց էլ հակառակ կողմից կանք։ Եթե մենք սիրում ենք, մենք ուշադրություն չենք դարձնում կամ մեզ հարց չենք տալիս, արդյոք սա լավ է։ Մենք ասում ենք սիրում ենք։ Մենք հարց չենք տալիս, արդյոք սա գեղեցիկ է։ Մենք ասում ենք սիրում ենք Այսինքն այս հարաբերություններում առավել եւս տղամարդկին հարաբերություններում իրական կապող սոսնձող բաղադրիչը զգացմունքն է, որի անունը սեր է։ Ոստի տվյալ պարագայում կամ սերն է բացակայում, կամ էլ ինչ որ զգացմունք եթե կա, ուղղակի դա սեր չէ։ Ոստի կարող է լինել համակրանք կամ ինչու՞ չէ նաև սիրահարվածությունն էլ, բայց ինքը միջև վերածվի լուրջ զգացմունքի եւ ժամանակ է պետք եւ հարաբերությունների միգուցե ինչ որ ավելի խորը ֆորմատ է պետք, բայց այնուամենայնիվ տվյալ պարագայում, երբ արդեն իրեն կանգնել են այդպիսի հարցադրման առաջ, բնականաբար դա վկայում է, որ լուրջ զգացմունք բացակայում է։ Իհարկե, շատերը փորձում են զուգերից մեկնաբանություններ տալ, բացատրություններ անել, դու ավելի լավն ես, քան ես, ես քեզ արժանի չեմ, դու ավելի երջանիկ, ավելի ապահով, միգուցե էլ էլ ինչ որ կյանքի ես արժանի եւ կհասնես, ես այդ ամենը չեմ կարող քեզ տամ միգուցե, բայց սրանք բոլորը ուղակի արդարացումներ են, որովհետեւ եթե կա զգացմունք, որի անունս է Իսկապես այդ պարագայում մենք ոչ մի անգամ չենք համեմատում ոչ մեկի հետ, ոչ մեր սիրած օբյեկտը, ոչ էլ մեր անձը, որովհետև մենք միասնական զգացողությունն ենք, որը մեզ ամրապնդում է մեր դիրքորոշմամբ, մեր կեցվածքով, ինքնահաստատուն ենք դառնում ենք այդ կարգավիճակում, բայց եթե դա բացակայում է, մենք արդեն սկսում ենք ինչ-որ արդարացումներ փնտրել։ Իդեպ սոցիալական կարգավիճակի հարցը նույնպես համենայն դեպս ժամանակակից կյանքում ինձ թվում է իր դերը ունի եւ շատ հաճախ դուք որ նշեցիք ավելի ապահով հնարավոր է դա եւս ինչ որտեղ ազդի կամ այդ մարդը հասկանա որ իրոք չի կարող չի կարող իրոք այդ մարդը անկեղծ հասկանա որ չի կարող ապահովել այնպես ինչպես պետք է կամ հասկանա որ ինչ որ ժամանակ ընթացք հետո միևնույն է այդ սոցիալական վիճակը կխանգարի իրենց ընտանիքի ամրությանը եթե ունենան միանշանակ մենք չենք կարող հելքել ոչ սոցիալական ոչ ոչ տնտեսական, ոչ ինչու՞ չէ նաև քաղաքական, տարածաշրջանային բոլոր հարցեր, բայց այնուամենայնիվ զույգի հարաբերություններով եւ առավել եւս ձևավորվող փոխհարաբերությունների մասին է եթե խոսքը։ Ամենակարևորը զգացմունքն է։ Եթե մենք զույգը ձևավորում ենք ձեր նշած սոցիալական թեկուզ բաղադրիչի համապատասխան, բնականաբար այստեղ մենք միշտ էլ ունենալու ենք ոչ իդեալականի, ոչ իրականացվածի, ոչ լիարժեքության բարդույթներ։ Այսինքն ինքնստիկյան արդեն մենք անընդհատ լուծելու ենք ինչ որ հարցեր եւ շատ ներդժվարությամբ անկախ մեր սոցիալական կարգավիճակից եւ մեր ֆինանսական հնարավորություններից, որովհետեւ զույգի հիմքում ընկած է սոցիալական հարաբերություններ։ Իսկ եթե զույգի ձևավորման հիմքում ընկած են զուտ հոգեբանական հարաբերություններ, զգացմունքային հարաբերություններ, այսինքն ես սիրում եմ տվյալ անձին, տվյալ անձը փոխադարձ իմ հանդեպ ունի այդ սերը եւ բնականաբար մենք եւ սոցիալական հարցերն ենք կարգավորում եւ տնտեսական եւ ցանկացած գլոբալ առումով հարցերը եթե դա կա սերը եթե կա եթե կա հարգանքը եթե կա փոխադարձ կապը իսկ եթե սա միակողմանի է եթե սա ընդհանրապես բացակայում է Բնական է մենք այդ հարաբերությունների հարթակը լցնելու ենք ցանկացած եւ սոցիալական բաղադրիչով եւ նյութական եւ ինչու՞ չէ նաեւ անգամ քաղաքական, որովհետեւ այս պարագայում հարաբերությունների մեջ պետք է այդ սոսինձ ասածը լինի։ Եթե այդ սոսինձը չկա, մենք փոխարինելու ենք, մենք փոխարինելու նյութ ենք փնտրելու եւ այս պարագայում այդ նյութը կարող են լինել ձեր նշած եւ սոցիալական եւ իմ նշած տնտեսական եւ ինչու՞ չէ նաեւ ցանկացած այլ նյութեր։ Այսինքն խնդիրները չեն կարող ճեղք առաջացնել հարաբերություններում միայն եթե զգացմունք կա։ Շատ ճիշտ ասացիք, եթե զգացմունք կա, խնդիրները ճեղք առաջացնեն, բայց եթե զգացմունք չկա, ել ինչի մեջ ճեղք առաջացնեն։ Սա է կարևոր անհրաժեշտ է սա հասկանալ, որովհետև երկու հակառակ սեռի, երկու անձի հարաբերությունների միջև հիմնականը զգացմունքայինն է, որբիզի իրենք համարվեն զույգ։ Եթե զգացմունքները չկան, ապա սրանք համարվում են աշխատանքային գործնական հարաբերություններ։ Այո, հենց գործնականը, եթե մենք սոցիալական շահ ենք հետապնդում, եթե մենք ասում ենք ավելի ապահով կյանք դեսավորենք, սոցիալական կարգավիճակը երկուսինն էլ միգուցե այդքան էլ բարվոք չէ, կամ մեկինը բարվոք չէ, մեկինը ապահով է, եւ ինքը այդ զուգի հետ հարաբերություններ ստեղծելով փորձում է լուծել իր սոցիալական հարցերը, խնդիրները, այսինքն այս պարագայում առաջ է քաշվում ոչ թե զգացմունքային հարաբերություն, այլ գործնական հարաբերություն, այսինքն զույգը արդեն իսկ այսպես կոչված պայմանագիր է կնքում։ Թեկուզ դե անձը իր մեջ ինքը կարող է ցած չբարձրաձայնել այնուամենայնիվ, բայց միևնույն է ինքը չի համարվում զուտ զգացմունքային զույգ, ինքը համարվում է գործնական զույգ, գործնական հարաբերություններ ունեցող անձին։ Բայց չեն կարող շղթել, որ այդ գործնական հարաբերությունների հիմքի վրա ստեղծված ընտանիքը թեկուզ կարող է բավականին բարվոք, բավականին երկար կյանք ունենալ։ Մենք ոչ մի մյուս բևեռը, երբ ասում են սերը ապրում է 3 տարի, օրինակ, երբ ինչ որ մի ժամանակ հետո այդ սերը միևնույն է, ինչ որ խնդիրներից, ինչ որ էլի սոցիալական իրավիճակներից կգնա, կենց հաղային թեկուզ, երեխաների խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Հավերժ չի համենայն դեպս իսկ եթե ավելի ուղեղով ես այսպես ասած մոտենում հարցին կարող է ավելի երկար ապրել ընտանիքը այս տարբերակներ կա ձեր ասած ուղեղով մտածված այսինքն գիտակցականի մասում չկա զգացմունք եթե կա զգացմունք չկա գիտակցական սա միանշանակ Բայց ինչ վերաբերում է մենք ասենք կամ չասենք, կամ բացառենք կամ չբացառենք, իհարկե կյանքում ոչ մի բան չի կարելի բացառել։ Այնուամենայնիվ, եթե ամեն մի անհատական մոտեցման ժամանակ մենք փորձում ենք ընդհանրացնել այդ հասկացությունները, գիտակցված մոտենալ թե զգացմունքով, թույլ տվեք չհամաձայնվեմ ձեզ հետ այդ մտքի, որ սերը անցողիկ է, սերը հավերժ է, եթե իսկապես սերը կա եւ դրա մասին խոսում են սերի բացակայության կամ կարճաժամկետ լինելու մասին այն մարդիկ, ովքեր սեր չեն ապրել ուղակի սիրո հետ շփոթել են սիրահարվածություն, համագրանք, հարգանք կամ ձեր ասած այդ սոցիալական գիտակցական կապը ձևավորել են եւ արդեն իսկ ստիպված համոզել են իրենք իրենց, որ սա այն անձնավորությունն է, ում ես սիրում եմ կամ պարտավոր եմ սիրել։ Իսկ սիրում մեջ չկա պետք է, կա ուղակի զգում եմ թե ոչ որովհետև ինքը զգացմունք է զգացմունքային ոլորտը պարտադրանքով չի լինում։ Մենք չենք կարող մեզ ստիպել սիրել։ Մենք չենք կարող ստիպել հավանել պետք չէ համոզել եւ եթե դա այդպես կատարվի, դա միանշանակ լինելու է միևնույն է կեղծ, արհեստական եւ վաղ թե ուշ դառնանում է դա բացահայտվում է, այսինքն դու վաղ թե ուշ բախվում ես իրականությանը եւ դու հասկանում ես, որ իսկապես ես չեմ սիրել։ Եվ դրա համար էլ ասում եք, սերը անցողիկ է, ոչ, սերը անցողիկ չէ։ Ուղղակի մենք սիրո հետ շփոթում ենք լրիվ ուրիշ զգացողություններ, զգացմունքներ, որոնք հետագայում բացահայտվում են, ողջում է, որ դրանք լուրջ չէին կամ հենց սեր չէր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր ասացի գիտակցական մոտեցումը, իհարկե մենք հասարակության մեջ լիքը ընտանիքներ ունենք, որոնք ձևավորվում են հենց այդ մտածված ձեր ասած ուղեղով ճակետներում իհարկե մոտեցումից։ Կա զգացմունք թե չէ, դա հարցի մյուս կողմն է։ Ուղղակի այստեղ կարևորը արդյոք համապատասխանում է, արդյոք դա բավարարում է այդ զուգին։ Եթե իրենց բավարարում է երկուսին էլ այդ հարաբերությունները, իրենք շատ երջանիկ են առանց թեկու զգացմունքի, որի անունը սեր է, կամ առանց ուրիշ ինչ-որ մի զգացմունքի, որի անունները իրանք կորոշեն, բայց այն ու ամենայնիվ իրանք երջանիկ են, որովհետև երկուսին էլ բավարարում է նմանատիպ հարաբերությունները։ Իսկ եթե դրանք բացակայում են, անգամ եթե սիրուց են ձևավորվել այդ հարաբերությունները, միանշանակ դե վերնվերը նշված ճեղքվածքը կառաջանա, հնարավոր է որ առաջանա։ Իդեպ նմանատիպ հարցերի վերաբերյալ մենք մեր էմպաթիա կենտրոնում իրականացնում ենք ամեն շաբաթ հանդիպումներ հենց երիտասարդ զույգերի համար համար, ինչու՞ չէ նաև կարող են ստաժավոր զույգեր էլ մոտենալ, որովհետև մենք լիքը հարցեր ենք քննարկում կապված միջանձնային, երկսեռային հարաբերությունների, ինչու՞ չէ նաև ոչ միայն երիտասարդ, այլ նաև ձևավորված ընտանիքները, որովհետև արդեն հետագայում զույգը վերածվում ֆորմատի ընտանիքի երյակ, որտեղ երեխա կա եւ որտեղ արդեն իսկ կախված թե զույգը ինչ հարաբերություններ է սկզբից ունեցել։ Դա միանշանակ անդրադառնում է հետո իրենց հետագա ընտանիքում ծնող երեխա հարաբերությունների վրա եւ կարեւոր հանգամանքի անց ծնելու դաստիարակելու, զարգացնելու հարցում։ Այսինքն շատ խնդիրների հուզող հարցերի մասին կարող են լսել, քննարկել, տալ հարցերը, ստանալ պատասխաններ։ Մասնակցել ամենակարևորը, <laughs> մասնակցել, ակտիվ մասնակցություն ունենալ, դրա համար ընդհանրապես պետք է ներկայանալ ամեն ուրբաթ ժամը 7-ին էմպաթիա կենտրոն։ Շնորհակալություն հերթական հետաքրքիր հանդիպման համար եւ հուսանք հասարակության մեջ որոշակի թեմաներ, որոնք հուզում են, բայց շատ երկար ժամանակ չեն քննարկվում, դեպքում կսկսեն կամաց-կամաց քննարկվել եւ հարցերի պատասխաններ կստանան իհարկե։ Մենք էլ հույսով ենք, որովհետեւ հենց հոգեբանական միջավայրը դաշտը դա այն բնակավարն է, որտեղ կարող ենք մենք օգնել մարդկանց նախ բարձրաձայնել իրենց ուզող հարցերը, կապված անձի զարգացման միջանքային հարաբերությունների հետ, սոցիալական հարաբերություններում իհարկե, որը իդեպ շատ կարեւոր է մեր զարգացող հասարակության համար եւ մենք չենք կարող հեռու մնալ ընդհանուր գլոբալ աշխարհակաղակական զարգացումներից։ Ընդ որում ներդրում, նաև շատ կարևորը մեր զույգի, անձի միջանային հարաբերությունների հարցերն են, որոնց համար մենք այդ հարթակը ստեղծել ենք եւ ձևավորում ենք, փորձում ենք մեր հասարակությանը եւ պիտանի լինել, եւ որպեսզի մեր հասարակության անդամներն էլ նույնպես իրենց լարժեք զգան, որովհետեւ եթե ուրիշ տեղի չենք բարձրաձայնում նմանատիպ հարցեր, մեզ մոտ շատ հանգիստ կարող են դրանց մասին խոսել։ սայրեցիր Ինչու թողի դու հեռացար Ինչու սերս մորացար Արցունքներս ծովարեցիր Սիրտը սայրեցիր Այսօր ու չպիտու թախից, ինչու թողիր դու հերացար, ինչու սերս մորացար, արցունքներս սով արեցիր, սիրտս այրեցիր, ես մոռացա Արցունքներս ծո արեցի Սիրտս այ Խաչ Մերուկն է եթերում։ Մեզ կարող եք լսել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Ինչպես միշտ մեր հաղորդաշարը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր ազգաբնակչության համաշխարային օրն է։ Շոկոլադի համաշխարային օրն է։ Այս օրը ծնվել են Ժոզեֆ Ժերոմ Լե Ֆրանսուա դե Լալանդը, ֆրանսիացի աստղագետ, Գաբրիել Սունդուկյանը, հայ գրող դրամատուրգ, Ալֆրեդ Բինեն, ֆրանսիացի հոկեբան, Բեր Լագերկվիստը, շվեդ գրող Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Ալեքսանդր Պրոխորովը, ռուս ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Կուրտ Կլինգերը, ավստրիացի գրող, Տոբիաս Մորետին, կինոյի եւ թատրոնի ավստրիացի դերասան, ռեժիսոր, երաժիշտ, Լիլ Քիմը հիփ-հոփ ոճի ամերիկացի երգչուհի, կոմպոզիտոր, դերասանուհի մոդել։ մեր հերթական թողարկումն ավարտվեց։